9 o'clock. Hmm? Right? 10 to? 10 to 9. So, wholesome states of mind, unwholesome states of mind that arise in our mind by thinking, remembering, or inclining to do something, all these are mind or cognitive process. How much they are in our daily life. ดังนั้นในในมโนทวารวิถีที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ในชีวิตของเราไม่ว่าในขณะที่เราคิดก็ตาม การจำได้ก็ตาม หรือว่าการโน้มน้อมไป ซึ่งส่วนใหญ่มักมักจะโน้มน้อมไปในอารมณ์ที่เป็นอกุศลมากกว่าเนี่ยมีมากมายเพียงไรในในชีวิตของเราตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะ Buddha said if we can develop Wise attention, yoni so manasikara. At that time only we have wholesome states of mind. พระบรมศาสดาได้ตรัสว่าในในบางการเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นในในการที่ท่านมีโยนิสมนาสิการในในการนั้นเท่านั้นที่กุศลกุศลจิตเกิดขึ้น Only if you know รูปะ a is Rupa. c h ุปปสส s ระ a is จักุป p a ส a ระ You have wise attention. แต่เมื่อท่านได้รู้ว่า รูปคือรูปจักุประสาระคือจักุประสาะนั่นก็คือท่านมีโยนิโสมนสิการค่ะ If you see as your son, your daughter, your wife, your husband, bhikkhu men women unwise attention หากว่าท่านเห็นว่าเป็นลูกลูกชายของเราลูกสาวของเราสามีของเราภรรยาของเราเห็นเป็นภิกษุ เห็นเป็นผู้ชายเห็นเป็นผู้หญิงนั่นเป็นอโยนิโสมนสิการค่ะ Is it easy? นี่ง่ายไหมคะ That's why that's why almost all the people in the world. They have unwise attention the whole life. นี่เป็นเหตุผลที่ว่า คนส่วนใหญ่ในโลก โดยเกือบตลอดชีวิตเขามีแต่อโยนิสมนสิการค่ะ Only when we know and see ultimate reality at that time, if we engage practicing Wise attention will be with us. Engage practicing. Wise attention will be with us. แต่เมื่อท่านท่านได้เห็นรูปนามปรมัตตามความเป็นจริงแล้วก็และลงมือปฏิบัติเเวลานั้นจึงจะเป็นการทำโยนิโสมนสิการค่ะ That's why those who can't engage practicing also should make this habit to practice meditation every day to be able to fulfill barami for our future attainment แม้ว่าผู้ที่ยังไม่ได้มีส่วนร่วมยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติท่านก็ควรที่จะได้พัฒนานิสัย นิสัยใหม่เพื่อที่จะลงมือปฏิบัติเพื่อที่จะเจริญโยนิโสมนสิการเพื่อการบรรลุธรรมในในภายภาคหน้าค่ะ Another thing is to pay attention to the wholesome object mindfully อีกอีกประการหนึ่งก็คือ การใส่ใจไปที่อารมณ์ที่เป็นกุศลค่ะ Can you recite Uttam saranam gacchami Dhammam saranam gacchami Sangam saranam gacchami in, in your daily life, whatever you do, very easy, very, very great. You can avoid doing many things. Just recite. Even you are driving a car, you can do. Even you are doing with your hand, you can do. Very great. Very great. และในชีวิตประจำวัน ถ้าท่านสามารถที่จะในขณะที่ท่านทำกิจวัตรใด ๆ ก็ตาม ถ้าท่านถ้าท่านได้สวดพุทธังสรนังคัจฉามิดัมมังสรนังคัจฉามิ สังฆังสรนังคัจฉามิ นี่จะเป็นนี่จะเป็นสิ่งที่ดีมากที่เป็นประโยชน์มากแก่ท่านค่ะ แล้วก็ไม่ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำค่ะไม่ว่าท่านจะทำกิจการงานใด ๆ ก็ตาม ท่านก็สามารถที่จะสวดแม้ว่ากำลังขับรถท่านก็สามารถที่จะสวดตรายสรณะตรายสรณคม so at that time the mental process that arise will be wholesome states of mental process ในขณะที่ท่านสวด ระลึกถึงตรายสรณคมมโนทวารละวิถีจะเกิดแต่กุศลจิตค่ะ I think today it is enough ขณะนี้สมควรแก่เวลาค่ะ